trečią kartą keliauju pas jūs dviejų ar trijų liudytojų parodymais remsis visa byla. Jau esu sakęs, antrų kart lankydamasis pas jūs ir dabar, dar būdamas toli, vėl sakau, anksčiau nusidėjusiems ir visiems kitiems, jog atėjęs būsiu negailestingas. Jūs reikalaujate įrodymo, kad manyje kalba Kristus, o jis nėra silpnas prieš jūs, bet galingas jumise, Jis buvo nukryžiuotas dėl silpnumo, bet dabar jis gyvas Dievo galybė. Mes irgi silpnijame, bet jums gyvensime su juo Dievo galybė. Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Ištirkite save. O gal nenutuokite, kad jumise yra Jėzus Kristus? Jeigu taip, tai esate atmestini bet aš turiu vilties, kad jūs įsitikinsite, jog mes nesame atmestini. Mes meldžiame Dievą, kad jūs nedarytumėte nieko blogo, ne tam, kad mes pasirodytume tinkami, bet kad jūs darytumėte gerą, o mes būtume tartum atmestini. Mes juk nieko negalime prieš tiesą, bet tik tai už tiesą. Mums džiaugsmas, kad mes silpni, o jūs stiprus. Mes to ir meldžiame, kad jūs taptumėte tobuli. Todėl būdamas toli, rašau tai, kad atvykęs neturėčiau griežtai elgtis, griebdamasis galios, kurią man viešpat suteikė tam, kad ugdyčiau, o ne kad greučiau. Galiausiai, broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite būkite vieningi, taikiai gyvenkite ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis. Sveikinkite vieni kitus šventų pabučiavimu. Jūs sveikina visi šventieji. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė te būna su jumis visais.